บุ๊กทูหกสิบแปดโอเซมอินชีสเดเซตใหญ่เล็กเวลิกไม j h นใหญ่และเล็กเวลิกอินไม h e นช้างตัวใหญ่ Slon je velik. หนูตัวเล็ก Miš je majhna. มืดและสว่าง Temen in s v e t o ตอนกลางคืนมืด Noč je temna. ตอนกลางวันสว่าง Dan ยสเวโตวแก่ชลาหนุ่มสาวสตาร์อินมลัดคุณปู่คุณตาของเราแก่มากนาชเดเดกเยเซโลสตาร์เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่มเพรดเซดัมดัสติมิเลติ je bil še mlad. สวยและน่าเกลียด lep in g e r d ผีเสื้อสวย metul je lep แมงมุมน่าเกลียด pajek je g e r d อ้วนและผอม Däböw in Such ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน Ženska sto kilami je debela ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม Moški s 50 kilami je suh แพงและถูก Drag in poceni รถราคาแพง Auto je drag หนังสือพิมพ์ราคาถูก Časopis je poceni